Eta gurekin dugu beste kasetari bat, Eki Ramundegi, berri egunkariko kastaria, egunon, Eki? Egunon, maizu gire, Goizeder tabernari egin digun galdera berdina eginen dizut zuri ere, Ipar Euskal Herrian eskuin muturrak euneko hogeita sortzi egiten du, lurrikaronek segituko du, edo soilik Europako autoeskundetako fenomenoari lotu lotzen altzaio? Uh, eh, Bizi gizela da, neukzen egitea jenolakoetan, baina nik uste dut... Eh, ez dela, ez aldi bateko ze jai bakajin, joera bat da eh, ikusten dena, eh, orain dela urte bat zuretzen naiz, ainoan, eh, bankan eta hola, egi batzuetan eskuin mutua lortu zituen emaitzek ahidura sortu zutera, baina ikusten dena da, egon ari dela, ez bakajik ipar euskal egian, eh, kantzeko estatu guzen eta Europa mailan ere, eskuin mutu bozka igotzen ari da. Eta nik enuke batasun nazionala bakajik eh, aipatuko, ez tantzibiak egin zen bukuen eh, joko komiket eh, aldehiak ere eh, bolto edo bozka init eskuratu dituela Ipak Euskal Egean eta be, Jean alianz hori ere ba, eskuin mutu kokatzea behar da gehiagizko irutiko zaie askori baina lantzen dituzten gaiak eta dituzten e, aldahi be, eskuin mutu gari e, lotzen ere, naiz eta hor oh, uh, ez den eh, eskuin bozka kontziente bat eh, hainitzen, eh, hainitzen buruan. E, eh, Auzapez abertzeleak diren herrietan ere, eskuin muturak garaile, adibidez urruina kasu emateko, ia euneko goita marre egiten dute bi zerrenda eskuin muturrekoek, nola interpretatu behar da adibidez herri horietako fenomenoa? Nik enukea hainbeste lotuko abertzale ez eta portentaiak baino gehiago nire ustez e, e, bozka kopurua bera begiratu dako abstentzioa handia izaiten dela eh, Europako batasuneko e, eh, bozetan, eguneko behoita mairuak bozkatu du gutxi gora bera e, Euskal Legian, eta abertzalek nagusiki, zigugenik, abstentziora, abstentziora joko dute. E, da jende bat e, be, egiko teskundeetan aramendiri bozkatuko diona eta Europako batasuneko zunerako e, eh, frente nazionalari, ahi ahi alitzateke, baina, baina izan daiteke, izan daiteke jende bat, be, tokian eh, toki olako autu bat eh, egiteko gai dena, eta Europara be, beste diskurtu bat egin baiten baina egia ezan gauk egun ez dugu daturik olako analizietan sartzeko, aztertu beharko litzateke bizigisieki e, ema izan olakoak diren, eta hmm. nintzak elejatuko gehiagi olako irakoketak egitera ahiskutsua iruditzetek. Ipar Euskarriko soziologia aldatzen ari da, eh, emaitza hauen ondotik, aldatuko da? Bef, eh, Europako bat asuneko bozketa makajik ezin gira oinak olako ireko eh, egiteko, eta nik ahiskutsua iruditzen eri, e, e, ara, hautezkunde batan oinak Begiratu bako genuke, e, zinez, mm, joera nolakoa den azken urteetan hautezkundez Eh, hauteskunde e, eta horren araberan nire urtu. Eta iaxan azken urteetako hauteskundeak, be, konfinamendua eta pandemia bajenean direla e, beste, askizailak dira alde hortatik e, aztertzeko bai da, oroko gean, eta ez ipak euskal egian e, bakarrik, eskuin mutu jaren e, boska egonkortzen ari dela, gero eta jende gehiagok be, boska jaztista eta xenofobo hori inorako kompleksuri gabe emaiten duela, eta normalizatzen ari dela zintxean, be espazio publiko eta mediatikoan normalizatzen ari den bezala, eta uste hori dela azpimakatu behar dena. Gero eta normalizago izan eskuin mutuja gure ingurune publikoan, eta alaba, edabide guztietan emaiten zaio e, itza, eskuin mutujeko ideiak erabat normalizatuak dira, baina ez bak Batasun bat asun nazionala edo ez bezalako alde egietan, makro nismoak normalizatzen ditu, egipublikanoen normalizatzen ditu, e, <laughs> idea xerofobo eta akazistak egunerokoan entzute ditugu gure inguruan. Beraz mm. bai, gure momentu bat inguruan ez da egitu gero hori haute ere, be, agertzen balin bada eta haute ere, be, eskuin mutu jak eh, egon gortze eh, hori izaiten balin badu. Beraz, Ongi. bai, ez da Ibarra Euskal Herriko arazo bat, eh, Europa guztiko arazoa da, eta horren e, izten bidea da, be, parean zinezko alternatiba bat eraikitzea sinesgakia dena eta be ahikif jente egiten eh, diena eskuin mutu jiko idei. Ongi, mila esker, eki ramundegi. Mila esker, zori,